Chambea, ala, cabrón ya no te quedan balas, chambea. otra vez. Yo siempre picheo, eh, dímelo parcero. Siempre con la sed y no somos salseros. Ya asustan soltero, dijo que te va la babera aguacero. Gusanos como tú, yo no los tolero. Cabrón, tú eres tú eres reportero. Yeah, yeah, yo no soy Don mal, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, eh, y en mi cuatro 0 Yeah. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Chambea, ala, Cabrones no te quedan balas. Chambea, ala, Cabrones no te quedan balas. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Yo siempre picheo, enrollo otra vez. Yo siempre picheo, chambea, ala, Cabrones no te quedan balas. Chambea, no te quedan balas. Yo siempre picheo, rollo otra vez. Yo siempre picheo, rollo otra vez. Yo siempre picheo, rollo otra vez. Yo siempre picheo. La gente ya sabe, por eso ni ronco. No me llevo con nadie, andamos flow Stone Cold. What? Saqué 1200 y me puso una Concord. Tumbame el piquete de bronco. Me meto el presión a saber meterla. A tu mujer en cuanto Chingando y fumando un pato de la perla. tu cara ya nadie va a reconocerla. No estar en la vía, cabrón, es moverla. Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla. Yeah, yeah, yeah. Porque vivimos chido, vivimos bien. Porque sobran botellas y billetes de 100. Tratando de matar, me han gastado todas las balas del almacén. Pero soy inmortal como Baby Rata y 50 Bad Bunny, baby, baby, baby, baby. Alex Killer. Alex Nosotros somos la nueva religión. Díselo Luyan. Mambo Kicks. Chambea, hala, Cabrones no te quedan balas. Chambea, hala, no te quedan balas. Yo siempre picheo en rol otra vez. siempre picheo en rol otra vez. siempre